Sura stota el Oni koji jure Mek 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog wal Dabha Tako mi onih koji dahćući jure فالموريات قدحا فبارnice vrcaju فالمغيرات صبحا i zorom napadaju فأثرن به نقعا i dižu tada prašinu فوسطن به جمعا pa u njoj u gomilu upadaju إن الإنسان لربه لكنود Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan. Wa innahu ala zalika la shahid. I sam je on toga doista svjestan. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. I on je zato što voli bogatstvo radiša. Afala ja'lamu idha bu'thira ma fil qubur. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, Inna rabbahum bihim habir. Gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima.